Benvinguts una setmana més a Ràdio 77, des de Aia Laberins, emetent en directe des de l'Ateneu Popular de Ciutat. Avui tenim un convidat molt especial, mos ve a presentar un nou projecte, ell és Nalbert, benvingut. Hola, com va? Uh, bé, uh, fa pocs dies uh, se va donar un fet que ja duien anys esperant i és que Maulets i Sacagell, entre altres entitats locals, uh mhm. -huh. se varen ajuntar després de tot un procés uh, formant definitivament Terran. I tu mos podries contar una miqueta com ha anat aquest procés, què significa aquesta nova organització... Uh mhm. -huh. Sí, sí, la veritat és que és un poc el que has dit tu. Uh, fa cosa de dues setmanes i poc, crec, se va acabar per fi eh, el procés de confluència que ha donat lloc a RAN, aquesta nova organització. Han estat 4 anys, 4 anys de, de debats, 4 anys de, de veure com eh, plantejar aquest nou projecte, perquè en definitiva és això, una cosa nova. Eh, a més de lo que de sí, a més d'una fusió entre eh, Maulets i, i Cagell, també eh, és una suma de moltes més entitats, com, com tu has dit correctament, de moltes assemblees a nivell local, eh, per donar, mm, eh, per crear una nova realitat, no? Eh, I jo li posaria un, un adjectiu, estat històric. Estat històric perquè en definitiva, el que hem aconseguit és superar d'una vegada i per totes un problema que ja duem massa anys, que era aquesta divisió eh, absurda no? entre, entre maulets d'una banda i Calle de l'altra, i, i que acabant amb aquesta divisió podem canviar moltes coses, no? perquè l'organització mm, Arran eh, se suma de Molets i Calle són més de 600 militants, eh, més de 60 assemblees, eh, més de 36 comarques d'arreu dels països catalans, una implantació, per tant, que mai havien tingut, un gruix de militància que mai havien tingut, però també unes ganes renovades de posar-nos a fer feina que jo no havia viscut mai i que ens pot obrir nous horitzons. És a dir, pues, doncs, moviment de l'esquerra independentista a nivell de país significa una organització molt més ben plantejada, mm -hmm. molt mhm. més forta sí. i molt més activa a nivell de fer feina ja conjunta. Sí, sí. Eh, pot suposar un salt qualitatiu per l'esquerra independentista. Recordant que fa, fa, un parell, fa ja un parell d'anys, l'any 2006, eh, dos sindicats d'estudiants en un procés que jo veig molt paral·lel, la coordinadora d'estudiants dels Països Catalans i l'alternativa Estel se van fusionar donant lloc a lo que ara tots coneixem com el CPC, no? el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Això va ser un precedent, perquè mm, resulta evident no? que una divisió, sobretot una divisió, quan a nivell d'idees, a nivell de, de, de, de formes de fer, no hi ha tantes diferències, eh, fa tirar molt enrere i quan se supera aquesta divisió és quan se comencen a veure els fruits i segurament no podríem entendre eh, tota la sonada de lluita que va suposar, per exemple, la eh, uh, resposta a sa, a sa, en el procés de Bologna, no la podríem entendre aquesta lluita tan sòlida i tan ben construïda sense, per exemple, sunitat en el camp estudiantil. Pues de la mateixa manera, segurament, amb sunitat unitat en el camp juvenil eh, veurem canvis no? i veurem que, que anant tots a la una serem capaços de dur a terme eh, campanyes més, més sòlides, eh, línies de treball més potents i ara sent tot això més necessari que mai en la que està aquí. No? És a dir, per, mos podries contar una mica, aventura per organitzacions com el CPC, Moulets fins ara i la KG i que ara són arran. Uh, eh, és un bon moment perquè és a dir, tenim una situació política complicada, molt complicada, uh, són un temps de crisi, temps difícils. Uh, quina situació estan vivint ara organitzacions d'aquest tipus? pues, la veritat és que el moment és positiu. El moment és positiu. Venim d'uns anys de creixement, segurament és per això, per aquest context que tenim de crisi, de que coses que els moviments socials en general, no només l'esquerra independentista, fa anys que dèiem que aquesta bombolla esclataria, que l'estat de benestar mm, no seria sostenible, eh, tot això s'està veient ara ja en el dia a dia, no? I, i en aquest sentit jo crec que molta gent està reaccionant i una de les formes que té la gent de reaccionar és, per sort, s'ha d'organitzar-se, organitzar-se en diferents organitzacions i la gent independentista i d'esquerres pues, ha trobat en aquestes organitzacions juvenils, sobretot aquesta gent jove, eh, un espai nou per organitzar-se i tal. I en aquest sentit, pues, si venim d'uns anys de creixement i major, a nivell de països catalans, però Mallorca en aquest sentit jo crec que destaca molt qualsevol persona que hagi conegut com està a la política a Mallorca fa 8-10 anys veurà que les coses han canviat, que som més gent, que tenim més recursos, que feim més bolitzacions, eh, i això mm, jo crec que s'està notant bastant. Sí, és a dir, que pugin a vegades governs de dretes, tots ho veiem molt cru, o sobretot la gent que no estem a favor d'aquest tipus de govern, però molt de pit serveix perquè la gent obri els ulls, encengui mm. la bimbolla i digui que està passant alguna cosa, mm, hem d'actuar. Sí, uh, la veritat és que um, s'ha notat l'arribada del PP a les institucions de ses illes i les institucions mallorquines. S'ha notat per tot el que estan fent, no? per eh, tota zona de, de que, que estan duent a terme, però també perquè la gent s'ha tornat a veure un poc les piles. Que bueno, això també té una altra... se pot mirar d'una altra manera, no? I és que bueno, quan hi va el PSOE, els, els quatre anys eh, de, de PSOE, també varen ser anys on hi va haver diferents agressions en, en diferents àmbits, no? eh, i la gent, la societat civil mallorquina no va respondre de la mateixa manera. No? Per la nostra banda, l'Esquerra Independentista o, o Moula Jorran, sempre hem denunciat de, eh, PP, PSOE, on està l'autèntica autèntica diferència, no? que responen a un projecte i uns interessos polítics molt semblants. No? Sí. aprofitam eh, en aquesta eh, presentació de RAN via Ràdio 77 per convocar-nos just ara que són les 7 i 2 minuts a que a la plaça de la Porta Pintada avui eh, està convocada una manifestació eh, bé, rebutjant tot aquest tipus de retallades per part del govern espanyol i bé, en Albert ens volia contar una mica el tema del bloc crític Sí, uh, bé, arran donem suport uh, a lo que és el bloc crític, que és una iniciativa que ha sorgit per dins aquesta manifestació, com que ha estat impulsada per, per comissions obreres, per UGT, per tota una sèrie d'entitats, de, de partits, de sindicats que pensam que no aporten una solució real eh, a, a la situació de la classe treballadora, eh, ha sorgit aquesta iniciativa per fer un contrapès, no? Tot això, que és el bloc crític, que està integrat per mm, diferents organitzacions que són obertament anticapitalistes i en aquest sentit tant Arran com Endavant, Organització Socialista de Lliurement Nacional, donam suport en aquest bloc crític i participarem activament i animam a totes i a tots a donar avui aquí una resposta a la darrera onada de retallada del PP que representa un retrocés brutal per pels drets de les persones. Molt bé, i continuant una mica amb la presentació d'aquesta nova organització, eh, mos podries contar eh, quins són els objectius. Eh, mm -hmm. Tenim, per suposat, que s'independència i el socialisme, però més enllà d'això, eh, en base a quins principis uh mhm. -huh. treballa arran i quins objectius eh, pretén aconseguir amb aquesta ideologia. Uh mhm. -huh. Sí, bé, arran, eh, com, com bé has dit tu, no? sí, som, som independentistes, som socialistes, som moltes coses. No? Arran són moltes coses, eh, en el sentit de que la nostra ideologia passa per, per multitud de diferents aspectes. A nivell mm, concret, no? sí que destacam aquests tres punts d'independència, socialisme i feminisme, que després podem eh, expandir bastant. No? En primer lloc, som independentistes perquè entenem ser independentista avui en dia en el segle XXI els països catalans com una resposta contra la globalització, com una resposta contra l'imperialisme i com a l'única sortida perquè el nostre país tingui un lloc digne en, en aquest món. No? eh, i la nostra llengua tingui la garantia de no ser absorbida per això, per la globalització. Eh, i també per lluitar contra qui justament vol lo contrari, no? ens vol absorbir, que són els estats espanyol i francès. Després som socialistes eh, principalment perquè pensam que amb el capitalisme no anem enlloc, que vivim sota un sistema que juga contra els interessos de, de les classes populars i, i per això pensam que fa falta un canvi, fa falta un nou sistema social i econòmic que aposti pel benestar de les persones per damunt del benefici econòmic. No? En aquest sentit, mm, el marxisme és la nostra eina d'estudiar, de, uh, d'analitzar la societat, d'analitzar l'estat de les coses i a partir d'aquí plantejam mm, el socialisme com a eina de canvi no? per superar uh, el capitalisme. I també un, un tercer nivell són feministes perquè pensam que hi ha un sistema social que és el patriarcat, no? que imposa un model determinat de relacions i imposa una pressió molt clara sobre la dona, sobre els homosexuals, eh, que cal trencar, eh, som antipatriarcals, però també com que plantegem aquesta, aquesta lluita en positiu, ens autodefinim com a feministes, entenem, entenem que el feminisme va molt més enllà de eh, defensar els drets de la dona, sinó que aporta tot un programa, tota una forma de fer eh, per eliminar les discriminacions de qualsevol tipus. La sempre nostra lluna plena, l'abraçada tendra i llarga disparant ganes de viure. solapa i els colors en el somriure, la sempre nostra lluna plena, abraçada tendra i llarga, disparant ganes de viure la teva presència. Ànima alliberada, Bé, eh, la gent que sortim al carrer cada dia a lluitar seguim sent atacats per banda del govern espanyol i no només a Mallorca ni a les Illes Balears, sinó arreu del país. Eh, ara tot just ahir varen ser detingudes cinc companyes més de Sabadell, entre ells el que podeu sentir tocar, en Pau Llong d'Adversaris, i fins avui no, no les han tret, en tot cas sense explicar-los el per què, sense citació judicial. Eh, en, en Pau precisament el varen anar, el varen anar a cercar, bé, tot just sortia de casa seva i bé, aquí eh, vos volia deixar a continuació, eh, a través de la plana de VilaWeb, l'entrevista que se li ha fet i que ens explica un poc i d'arrel de, de ha estat, perquè bé, tots l'acusen de participar a la vaga general de dia 29 i també una mica les conseqüències que això pot tenir infinits, ocults, i per això són els amics Tot això eh, és un document, bé, un documental amb més eh, fet pels companys de Rereguarda, plataforma solidària contra la repressió, molt necessària en els dies d'avui. Doncs això, eh, sortia aquest matí de casa, eh, quasi bé a les 9 del matí, i tres policies de paisà dels Mossos d'Esquadra m'han parat, s'han identificat i m'han posat a dintre un cotxe. M'han emmanillat i m'han portat a la comissaria. Se m'ha informat de que se m'acusava de delictes relacionats amb la vaga general, jo he preguntat que per què se'm detenia i no se'm citava a la comissaria, no m'han dit res, i ja està. Llavors he estat 7 eh, hores, crec, acabo de sortir, estic una mica empanat, a eh, dins, i fins que ara, doncs, més o menys, ens hem negat a declarar, diguem, hem dit que declaríem anlaşacağın kendi şak sordu. Doncs no sé, donat això i que ens han deixat sortir a més a més, jo el que no entenc i segueixo sense entendre és per què collons ens han vingut a detenir a casa. O sigui, són persones, a més tots els que estan detinguts, que tenim casa, corru, eh, que per tant amb una citació, com ha pogut passar en altres ocasions, doncs podem venir aquí i declarar el que sigui, en tot cas, per tant no, no sé. La valoració que faig jo en calent i haver-hi pensat les hores que he tingut per pensar dins és una mica això, que tenim ganes d'alguna manera de fer un cop d'efecte per tot el que ha anat passant a Sabadell, hi havia molta gent també a Sabadell, especialment la gent de Convergència i Unió que feia temps que estava demanant caps, i i bueno, jo que sé, crec que ja, ara com a mínim ja els tenen, o, o això és el que, el que pretenen. Espero que no els tinguin perquè no, no té cap sentit el que ens demanen ni pel que ens acusen, però en tot cas, eh, no sé, ara que hem pogut sortir i compartir una mica la història amb la gent, pues, satisfet, de, evidentment, de tot el que vam fer el dia de la vaga, sense res, eh, ja està, sense més. I sorprès de l'operatiu i del desplegament i de tot aquest... Eh, no sé. Han detingut, pel que sé, perquè et dic, eh, acabo de sortir, a eh, cinc persones més, a eh, quatre, i una eh, al final no, resulta que no l'han detingut, sinó que està com a testimoni o alguna cosa així, però quatre, cinc, sis persones, si no m'equivoco. I a totes pel mateix, exactament, pel dia de la vaga, pel que he sentit, hem pogut anar parlant des de les cel·les, cridant una mica, perquè estàvem sols una cada cel·la, no ens han portat menjant tot el dia, no sé, bastant botejats allà i bastant nerviosos, amb ganes de sortir, tampoc ens han dit si sortiríem a la nit o no, primer ens han dit que no, que passaríem a la nit allà i que el jutge ens diria alguna cosa, estàvem una mica però bueno, i mm, pel que sé, pel, pel mateix, sí, a tots pel mateix. nivell de eh, físic cap problema, tot, bueno, cap problema. Tres tios de paisà m'han parat quan sortia cap a casa, no havia esmorzat, m'han fotut en un cotxe i m'ha portat a comissaria. ja és prou, però en tot cas no, més enllà d'això no. En principi sortirà tothom avui i ja tindrem citació pel, pel jutge, no ho sé, no ens han dit quan. Li hem preguntat amb l'advocada i no ens han dit quan, però ja està. Doncs moltes gràcies, Rapus. hambre en todas partes, puse hambre aquí. nostres contrasenyes, les seves furgones, les castanyes que piquen de les entranyes de les dones, les nostres torxes i tatxes, les bones ratxes, les conxorxes, els fatxes, els peatges i rebentar-los els cotxes. Pica el sol per la finestra i tot va ser un desastre. Menjant petonets de galta i avui menjant el sofre. Sol no és que sigui difícil, sol és un pal. Necessito trucar algú i algun és qualsevol que val. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable. Sé que sóc idiota, tio, sento, tira'm un cable. Junts no és que sigui fàcil, junts és suportable. Les birres, la xapa, les misèries d'un l'atrapa. Sols, sota el dit amenaçant del control, i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots. Posar el peu a terra i aixecar te tot del sol, Sols, Sols, sota el dit amenaçant del control, i sols, com quan veus venir el cop proves desquipar lo i no pots. posar el peu a terra i aixecar el cap. Ja, cop mira, estem sols, sota el dit amenaçant del control. Sols, com quan veus a venir el cop proves d'esquivar-lo i no pots. Ah. Posa un peu a terra i aixecar el capcot del sot, xaval. Juntes, llances, esmolant les puntes. Juntes com, com, quan obrim escletxes. Entre els seus clitxers de l'ordre sang i fetge i jutges seran víctimes de les nostres justes. Repartim el pes de cada pas entre tots en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Repartim les hòsties que donen entre tots quan funcionaris volen confiscar-nos l'horitzó. Anem tots a una, a vegades cadascú a la seva. Aguantem ploreres i nits de severes borratxeres. Cols a cols a la trinxera, estem de sequera. Cedim el nostre lloc i si algú triomfa tranqui té llitera. Jo no tinc ídols, si en tingués serien col·legues. En elles jo confio a cegues per superar els mals fràngols. Els del meu bàndol, a veure si t'enteres que són d'esperit lliure, cos i ment aventurera. Saber que estaran aquí quan quan torni la calma, que seran els salvavides durant la tempesta de magma. El dogma que no hi sigui, l'enigma que desapareixi, l'estima dels meus col·legues fins la mort em persegueixi. Entre birreta fresca fem les confessions, doncs no som de ferro, nen, tenim limitacions. Però el conjunt, ah, el conjunt és el que importa. Saber que junts i juntes rebentem totes les portes. La mort mental a les escoles, soles, tot regit pel moles, si vas a la moda soles, tots els mitjans per superar els companys enganys. Generació dels Motorola soles, el suport mutu, el de tu a tu, junts, el respecte a cadascú i el treball en comú, junts, el coneixement propi, l'entorn laboratori, el repertori de la vida amb els seus apunts, junts. Sols, tot el dit amenaçant el control, sols, continuem aquí a Aia Laberins, eh, que van d'escoltar un tema d'adversaris, 2 a 1, després d'escoltar el testimoni d'en Pau, una de les cinc detingudes ahir arrel una altra vegada de la vaga del 29 de març, de la vaga general, i aprofitant que tenim aquí en Àlvar, Mos podríem parlar una mica també dels temes de repressió que hi ha hagut al llarg de Silla, que ja aquest programa n'ha deixat constància, i recentment en varen tenir un aquí d'un militant ara d'arran, eh, en Enric, eh, per part de la Guàrdia Civil Espanyola. Com us podria explicar una mica com va ser aquesta absurda sí. disputa? Sí, sí. Bé, bé, abans de res, enviar una abraçada des de Mallorca ben forta eh, a en Pau, a totes les detingudes de, de Sabadell, a gent de Reus que avui declarava també per mateix tema de, de la vaga del 29 de març i a tota la llarga llista de, de persones detingudes per aquesta vaga ja crec que superen mm, bé el centenar uh, i bé, sí, comentar cas d'en Enric uh, eh, bueno, en Enric és un, és un jove militant, militant de RAM de l'Assemblea de Palma que com tants altres pues, va anar uh, a Viniali amb motiu de, de la rebel·la i eh, allà va patir una agressió com se'n donen de vegades a eh, darrere hores de festa per part de gent que va a cercar bregues a les festes, no? desgraciadament mm -hmm. passa, i sense més, després de rebre aquesta agressió, se va, i de setes per, per una ambulància, se va personar en el lloc dels fets eh, un dispositiu de, de la Guàrdia Civil que eh, en adreçar-se a en Enric Eis en català no només no, no el van ajudar, sinó que uh, va començar una discussió. I exigien que uh, no li eh, parlessin en català. Exacte, aquesta discussió, com ja desgraciadament és habitual en aquesta illa, una discussió entorn a Háblame en castellano i el tema va quedar en que va ser detingut, a més, segons afirmen eh, tant mateixes mateixos Enric com diversos testimonis, d'una forma brutal, no? el, van, el van estampar contra una paret diverses vegades, eh, va ser manillat i, i va ser portat a sa, a sa caserna d'Inca. No? I tot això, perdona Albert, ignorant eh, el que en Enric realment venia a dir i era que havia estat agredit eh, Exacte. innecessàriament per un grup de persones. Exacte. Tot això gratuïtament, en el final, com se girar la truita, com sí. sempre a ells li sol agradar. Sí, sí, sí. Uh, situació surrealista, una altra forma de dir-ho, no? Bueno, surrealista, ja sí, no tant... és surrealista, però clar, tractant-se de la Guàrdia Civil, aquestes coses, desgraciadament, mos deixen de sorprendre. Exacte. El fet és que la detenció mm, va ser pues, pues, tot un calvari per l'Enric, no? que va de patir insults, amenaces, agressions que varen començar ja en el moment de la detenció i durant el trasllat a la mateixa caserna, varen continuar eh, durant eh, quan ja està a dependències de, de la Guàrdia Civil, eh, el van intentar obligar a cridar visca el rei, el van intentar obligar a basar una bandera espanyola... Tot molt vexatori sí, per part de sí, la Civil. sí. Civil. Eh, el van intentar obligar a firmar una declaració eh, que sustentàs allò, no? que sustentàs una detenció que, que evidentment és il·legal, i tot això, pues, una constant amenaça, amb agressions, no? cada vegada que feia algo que ells, que no feia el que ells volien, millor dit, agressió. No? i bé, és una situació, bueno, és un cas mmm, que pensam que s'ha de donar a conèixer, que pensam que il·lustra molt bé el que fa la Guàrdia Civil eh, a la nostra terra, no? que és ocupar-la, que és garantir eh, el domini espanyol. I sense seguretat entre, eh, entre la ciutadania. Exacte, dir... exacte, sense complir cap mm, de les seves funcions eh, <laughs> quant a la suposada seguretat que mos han de, que mos han de garantir. I això, no? Dir, mm, la Guàrdia Civil no són forces d'ocupació, perquè ho diguem els independentistes, són, són forces d'ocupació perquè ho demostren la seva eh, actitud diària. Casos com els d'Enric, com els d'en Ivan, eh, un jove agredit, brutalment agredit, a eh, l'aeroport de Son Sant Joan ja per adreçar-se per adreçar-se a la Guàrdia Civil en català, etc. No? Uh, I també volia situar tot això un poc eh, uh, en el context general de repressió, no? És que podríem estar aquí xerrant uh, una hora sobre tots els casos que han tingut darrerament a Mallorca. Sí. Sense, anar ni, sense més ni manco, també la situació de la Guàrdia Civil, eh, uh, quatre joves... Mm per protestar contra el govern d'en Bauzà sí. sense anar més enfora. Sí, sí. Sí. I tot un seguit que, com tu bé dius, també mm, ja no per part de pintura directament de la Guàrdia Civil, però sí eh, tot el tema de multes que està plovent en els qui ocuparen la conselleria que tampoc jo personalment no categoria d'ocupació quan estigui oberta en el públic mm -hmm. en mhm. aquelles hores, és a mhm. dir, mm. també la paraula ocupació va molt Uh, I així tot un seguit més que, sincerament, jo mm, no espero que aturin, perquè seguiran i, i pens que ja tot se reduirà uh, acció, repressió i així contínuament. Mm. Sí, uh, eh, les cartes de conselleria es, es, es, jo crec que il·lustra molt bé el paper també dels mitjans de comunicació, no? com una acció que va ser totalment pacífica, la gent que era allà ho va veure, eh, que va ser pues, això, entrar un, a un espai públic a, fer, a dur allà, a dur davant dels nassos del conseller, tota una sèrie de reivindicacions assumides per la majoria social, no? Eh, els mitjans de comunicació, amb un paper molt important del Mundo, varen convertir allò eh, en una cosa violenta, agressiva, organitzada per veure sobre qui, no? eh, amb desqualificacions personals molt dures contra, contra de fet, un altre company de, de RAN. Mm -hmm. eh, que, a més, va ser agredit i mitjans de comunicació autonòmics com IB3 eh, varen suprimir eh, certes imatges sí. per mm, pentura, no mentir, però ja no donar a conèixer la veritat i després ja també eh, diaris com La Razón fent un muntatge de fotogrames totalment desproporcionat, mm -hmm. etc. Sí, sí, sí. No, és una, per desgràcia, la situació està així, el PP està apostant molt fort per la repressió, pareix. Eh, a veure què passa ara que el delegat de govern, Rodríguez, va haver de dimitir per la seva relació amb la trama Gürtel, no m'ho sorprèn. Eh, però bueno, en cap cas, si ells aposten fort per la repressió, nosaltres apostem fort per la lluita, això per descomptat. La visió que té Arran uh, eh, arrel d'aquesta repressió ja dèiem no només en el sentit de les Illes Balears, sinó en tot el context del país, quina és? La vista uh, de seguir un peu? Nosaltres, mm, vista la situació, el context de crisi, d'aquestes reteades que ens estan fent retrocedir dècades en drets, Uh, mantenir, intensificar la lluita uh, per tots els mitjans contra les rateades, contra la repressió i contra el sistema capitalista espanyol. Vull dir, mm, sí, mantenir aquesta línia. Exportar! Tá Expopular! Diferente, diferente, tu vai! ¡Ay, puta. Para jurar a memoria que es la pueblo y a todo artista comprometido. Nunca en el olvido, larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap izquierda unida, perderá un millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza Le parto la camisa por la causa El rebelde sin pausa que se sedujo a tu sacerdotisa Tú con esta misa negra te crujo la mazorca si Máximo respeta a nuestros mártires Miguel Hernández Florca Mi lengua es larga, la vida corta Que no hay que comérsela aunque resulte amarga Y parezca una carga Yo, el grupo de los barbas Derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks Esa te suena porque escarbas en la superficie Tengo un ejército de metáforas y matices Heridas, cicatrices Huyamos del desastre así que menos yoga, menos flores, más organizarse jodido lunes. Sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Cierra Millennium. Abre el beso de la mujer araña. Cierra tu pentium, vete al campo, sube una montaña. España, un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. dibujo los brazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald quiero atrincherar entre tus pechos mágicos, tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso, antifascista, como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado mental, verán. Si justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan, mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas, quien de nosotros duda, la lleva cruda criatura. Revolución en escenarios y bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo y quien no lo quiera ver, que no desde España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela. Ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia y unos amigos otros ya quisieran. Que las batallas no se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España, seré partícipe, no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a de la historia a mí me absolverá. Porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. Entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. en temps de carrer, temps de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres. Porque la revolución es grande por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso, abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. veus com van senyorets des de sempre, sols i nota l'esquena que no han acotat mai. Mireu-los com van, són la vella caverna, però amb les noves caretes per seguir malmenant. Ara són més polits que els seus pares i es disfressen amb plomes de Harvard. Però si arriba el poder, adeu Proust, adeu Brecht, Mireu-los com van, són l'Espanya de sempre, la d'antigues tenebres que van ressuscitant. Mireu-los com van, presumits i fatxendes, és la Déu als complexos pels pecats dels papàs, pel poder que els manté tan contentos. Ja no calen els pronunciamientos, ara guanyen els consens sense el clam dels canons entre la unió els nostrats s'esveren. Senyor, si arriba a fer mal un fatxa pel rere. Nosaltres els vestim sants per la democràcia. Ja veus en quins cops de pal ens tornen les gràcies. Ells porten els pantalons, nosaltres les calces. Ells són els toreadors, nosaltres les banyes. I ara què fem on anem? No ens queden banderes. I com se'ns creurà la gent si estem fent marxa enrere. com van neofatxes de sempre, neofatxes per sempre, neofatxes globals. Mireu com anem engreixant els bandarres, empenyent el desastre fins al dia de... Ah! Bé, i fins aquí el programa d'avui a Ràdio 77. Mos acomiadem de tu, Álvaro. Encantats d'haver-te tingut aquí. Igualment encantat. I moltes gràcies per tota aquesta informació que, que mos has presentat, aquest nou col·lectiu, Arran, que estarà lluitant dia a dia per, per poder enderrocar, enderrocar tot aquest sistema que mos està col·lapsant en els països catalans i bé, per fer una societat una mica més més igualitària. Bé, des d'endavant també saludar, aplaudir la vostra iniciativa, eh, pensam que coses com les ràdios lliures són vitals pels moviments socials en general i, i animar-vos a seguir endavant i, i apostar pel vostre projecte. Bé, eh, esperam tenir més gent de RAM per aquí, contant-nos contar-nos projectes i noves iniciatives i també per convidar-nos en es... bé, d'aquí un, me... un mes o sí. una mica més, més o sí, manco, una cosa així. Eh, en l'aniversari del casal Voltó Negre uh mhm. -huh. i bé, tot un seguit d'activitats que mos voleu venir aquí a dir. Així que mm. moltes gràcies una altra vegada. Molt bé, salut. I per acomiadar-nos, després d'escoltar aquesta cançó d'Obrim Pas, La revolta de l'ànima, vos deixarem amb una cançó d'opció K95, que no, crec que no és millor forma d'acabar que amb aquesta cançó titulada No som espanyols.